Kemi thënë Sure El-Muzemmil është sure mekase, është nga suret e para që ka zbrit, edhe pse jo e kompletuar, por shumica e ajeteve të saj kanë zbrit në fillim të shpalljes dhe kjo sure realisht konsiderohet një sure që ka përmbledhur në vetën e saj udhëzime për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Udhëzime se si duhet të gjindet tani në situata të ndryshme, si duhet të gjindet në raport me Zotin e tij, si duhet të gjindet me misionin që Allahu xhel-le ue ala ka ngarkuar me të, si duhet të gjindet karshi kundërshtarëve të tij, karshi problemeve që i shfaqen, sfidave e kështu me radhë. Andaj me një fjalë, Sure El-Muzemmil është surja e cila e pregadit Pejgamberin alejhi salatu vesselam, por edhe pas tij edhe të gjithë të tjerët që kanë mision në jetën e tyne, të cilët kanë qëllim në jetën e tyne, të cilët synojnë me arrit sukses në jetën e tyne, por gjitha këto sipas standardeve edhe kuptimeve të shpalljes. Ngase kemi thënë disa herë se njerëzit në aspektin e emërtimit të nocioneve mund të jenë unikë, por jo edhe në aspektin e përmbajtjes së nocionit. Gjithë njerëzit janë unikë se suksesi është i mirë e dështimi është i keq. Gjithë njerëzit janë unikë se drejtësia është e mirë e padrejtësia është e keqe. Deri këtu njerëzit janë në rregull në aspektin e në aspektin e unifikimit, mirëpo në aspektin përmbajtësor, çka është suksesi, çka dështimi, çka është humbja, çka është fitorja, çka drejtësia, çka padrejtësia, pastaj këtu fillojnë mospajtime të mëdha mes njerëzve. Dhe gjithë këto mospajtime ndërnjerëzore janë të shkaktuara për shkak të mungesës së unifikimit në referencë. Kush është ai që i përcakton këto rregulla? Kush na mëson neve? Kush është mësuesi i njerëzimit? Njerëzit kujt duhet t'i referohen, cilit burim i referohen kur dojnë me i ditë gjëra të caktuara? Për neve si besimtarë si muslimanë, referenca është për gjitha këto gjëra shpallja e Allahut xhel-le ue ala. Ngase Allahu realisht për këtë ka dërguar pejgamberë, ka dërguar pejgamberë që na mësojnë neve çka është besimi, çka është udhëzimi, çka është e mirë, çka është e keqe, e drejtë, e padrejtë e kështu me radhë. Andaj ky mision që e barte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ishte mision i lehtë, ngase ky mision nënkuptonte çrrënjosjen e shumë bindjeve të gabuara, çrrënjosjen e shumë ideologjive të devijuara, të deformuara që kishin zonë vend në shoqërinë e kurejshëve të Mekës, të arabëve, po edhe botës në përgjithësi. Prandaj, njeriun me e ndryshu në aspektin, në aspektin e mendimeve, në aspektin e kuptimeve është, pa dyshim, projekti më i vështirë i mundshëm. E për ta arrit këtë, duhet bartësi i këtyre kuptimeve, bartësi i këtij misioni të jetë i pregaditur, të ketë pregaditje të posaçme, ngase rruga është e vështirë, ka sfida, ka probleme, sikur që e përmenda. Dhe Allahu tebareke ve teala kur flet se si duhet të përgatitet dhe me çka duhet të jetë i angazhuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmend namazin e natës, adhurimin ndaj Allahut të madhëruar dhe përmendjen dhikrin e shpesht ndaj Zotit xhel-le xhelaluhu. Dhe kemi përmendur se namazi natën në fillim ka qenë obligativ, pastaj është derogu, me mospajtim tek dijetarët pas sa ve është derogu, gjashtë muj, një vit, e kështu me radhë, po e rëndësishme është se në fillim ka qenë obligativ, që të jetë një lloj pregaditje dhe mbushje e domosdoshme për besimtarët, jo vetëm për Muhammedin, sallat o sallam, që t'ia dalin në kundërshtimet e mëdha që do t'i hasin në shoqërinë e asaj kohe. Allahu xhallahu i thotë pejgamberit sa wadhkur isma rabbik përmende n'vazhdimësi emrin e Zotit tënd, kujtoje Allahun vazhdimisht, ji i lidhur me të gjithmonë, wa tabattal ilayhi tabtila dhe përkushtoju në vazhdimësi atij. Kemi përmendu se çka nënkupton ky përkushtim i vazhdushëm. Për këto udhëzime se duhet pejgamberi sa selam po edhe pasuesit e tij të jenë të kujdesshëm n'namazin e natës, të mbushen, ta përmendin Allahun vazhdimisht e kështu me radhë, padyshim se kjo është kërkesë që kërkon zbatim e që zbatimi i saj kërkon motivim të vazhdueshëm, arsyeshmëri të vazhdueshme, mbushje të vazhdueshme. Këto janë të gjitha që i përmendëm herët janë sebepe. Namazi i natës, adhurimi, përmendja e Allahut janë sebepe, janë shkaqe që besimtari duhet me i ndërmarr. Kush i ka kërku këto sebepe? Rabbul Mashriqi wal Maghrib. I ka kërku Zoti i lindjes dhe i perëndimit. Zoti i lindjes dhe i perëndimit. E kush të ndihmon në këtë, Zoti i lindjes dhe i përëndimit. Dhe kemi përfunduar takimin e fundit se, ajo që i ndihmon besimtarët në vazhdimësi është njohja e Allahut tebareke ve teala. Sa ma tepër njeriu e njeh Zotin xhel-le xhelaluhu, më stabil është, më i qëndrushëm është, ka ma tepër bindje, edhe më tepër knaqet në adhurimin ndaj Zotit të tij. Prandaj për dikë mund të jetë mision i pamundur që të falet natën, ama për dikënd është e pamundshme ta kalon ditën pa namazin natës. Për dikë mund të jetë shumë e vështirë që të zgjohet mëngjes ta fal sabahun, për dikë mund të jetë burim i kënaqësisë. Varësisht, domethënë, çfarë janë ato kuptime dhe motive që njeriun e udhëheqin në jetën e tij. E besimtari përderisa është i udhëhequr dhe i motivuar nga besimi në Zotin xhelle ue ala, nga njohja e Allahut xhelle ue ala, padyshim se gjithë ato që janë shumë të vështira, problematike, sfiduese për të tjerët, madje ndoshta të paarsyeshme, për këtë janë të lehta të këndshme. të lehta dhe të të këndshme. Rabbul Mashriqi wal Maghrib. Allahu xhelle ue ala tha këtu po flitet për ndërmarrjen e masave, sebepeve, për çfarë arsye? Që ta bësh ndryshimin. Ti ke ardh me bë ndryshim. Njerëzit janë në devijim. Njerëzit i ka kapluar zullumi, i ka kapluar e keqja. Paramendoni sa e keqe ka qenë shoqnia në atë kohë kur Vajza është varrosur për së gjalli, gruja s'ka gëzuar asnjë të drejtë, i varfri ka qenë i shkelur, i shtypur, jetimit i është ngrënë pasuria sikur asgjë hiç, në forma të ndryshme të padrejtësisë, e shtypjes, e dhunës. Me e ndryshu këtë shoqni është proces i vështirë, sikurse e përmenda. E Allahu xhelle ue ala meqë po e udhëzon pejgamberin alejhi selam, çka duhet të ndërmerr për ta ndryshuar tashmë te ky ajet po flet Allahu xhelle ue ala për përgëzim dhe motivim. Kur Allahu thotë Rabbul Mashriqi wal Maghrib, Zoti i lindjes dhe i perëndimit. Domethënë kush e ndryshon ditën dhe natën Lindja dhe perëndimi, lind, lind dielli dhe perëndon. Me lindjen e diellit ndryshojnë gjërat. Me perëndimin e diellit ndryshojnë gjërat. A ka ndryshim në kosmos që ndodh në gjithësi? Me lindjen dhe perëndimin e diellit, me natën dhe ditën, dy procese shumë të vështira. Nuk ka, nuk ka fuqi. E çfarëdo krijese që ka mundësi këtë proces me e shkaktu, e pamundshme është. Nuk është e mundshme. A ka mundësi ndonjë fuqi në tokë, për shembull me e diktu lëvizjen e diellit? Pamundshme është. Andaj edhe kur ë Nemrudi, ai mbreti mendjelehtë Deshti me i rezistu argumenteve e Ibrahimit alajhissalam tha, edhe unë jap jetë edhe unë japi vdekje. E i mur dy rob të shkret, burgosur një e vrau një e lshou tha qe kjo është ringjallja që unë e bëj atë. E atëherë për me e mposht Ibrahim alajhissalam tha, fa inna Allaha yati bi shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib. Zoti jem është ai që e sjell diellin ka lindja, hajt ti sille ka perëndimi. Fa buhita alladhi kafar. Mbeti i shtangur, i habitur, ai që mohoi. Kjo s'është për shkak se në atë kohë kanë munguar mjetet Nemrudit, po tash sot me mjete e pamundshme është prap. Njeriu krejt që ka ka mundësi është një vëzhgim nga largësia me vëzhgu diellin, apo. Po kurgjë ma tepër, asnjë ndikim në ndryshim s'un e bon, absolutisht, asnjë proces nuk ka mundësi me e ndalu që dielli e shkakton, e pamundshme është. Andaj Allahu thotë Rabbul Mashriq wal Maghrib, ajo çka në llogaritë njerëzore, ajo që në mundësitë njerëzore është e pamundshme me u ndryshu, e ndryshon ai që e bën të padryshëm të ndryshueshëm. Të pandryshueshëm për juve të ndryshueshëm. Prandaj, ndoshta dikush që kishte me analizu shoqërinë e kurejshëve, kishte me konstatu se është e pamundshme këta njerëz me u ndryshu. Për Allahun gjithçka është e mundshme. Prandaj e jotja është t'i ndjekësh hapat e udhëzimit, e jotja është t'i ndërmarrësh sebepet, çka Allahu kërkon prej teje, a është e mundshme e pamundshme, s'është kjo çështje e jote. Madje edhe mos me ndodh fare ndryshimi, ti s'e ki, s'është kërkesë e jotja kjo, rezultati. Kërkesë e jotja është ta ndjekësh rrugën. Kërkesë e jotja është ta bësh punën. Andaj Allahu tha, la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Këtu tha Rabbul Meshriqi wal Maghrib, e përdoi fjalën Rabb. Rabb që nënkupton atë që kujdeset për gjithçka. Emri i Allahut er Rabb nënkupton atë që gjithçka është në dorën e tij, nuk ndodh asgjë pa lejen e tij. Gjithçka lëviz me dijen e tij. Kjo Rabb. Andaj e përmendte lindja dhe perëndimi. Nga se lindja dhe perëndimi i diellit realisht bëhen me lejen e Allahut dhe fuqinë e Allahut xhelle ue ala, e që janë të ndërlidhur me fjalën Rabb. Ndërsa, ndërsa ajo që duhet ta nxirrni ju nga kjo Nga ky përshkrim i kësaj madhështie dhe këtij madhnimi të Allahut Azza wa xhel është la ilaha illa hu. Ta pranojë se nuk ka kush që meriton të adhurohet pos Allahu xhelle ue ala. Meqë ai është Zoti i lindjes e i perëndimit. Gjithçka është në dorën e tij. Ai vendos për gjithçka. Si dush me reagu karshi kësaj informate? Indiferent? Ta kundërshtash, ta luftash, ça ki me bo? Po, ka që e luftojnë, ka që e kundërshtojnë, ka që e refuzojnë, ka që e injorojnë, ka që e neglizhojnë, por ka që e marrin seriozisht. La ilahe illahu. La ilahe nuk ka hyjni, nuk ka zot. që meriton të adhurohet, të madhnohet, nuk ka kush e lëviz diellin pos tij. Ai është i gjithdijshmi. Prandaj Allahu tha fattakhidhu wakila. Reagimi yt karshi kësaj është adhurimi ndaj Allahu xhalla xhelalu. Nënshtrimi dhe besimi. Dhe në këtë proces të ndryshimit të madh, në këtë ndryshim në shërbim të adhurimit, në ndryshim të kuptimeve tua, të veprimeve tua, të sjelljeve tua, apo të duhet, të duhet dikush, Allahu tha fattakhidhu wakila. Allahu xhalla wa ala merre wakil. Çka o Wakil? Një nga emrat e Allahut është El Wakil. El Wakil të nderuar ka disa kuptime, është emër në veti që don sqarim në veti. Mirë po, te kjo pjesa e ajetit do t'i marr dy veç nga kuptimet e emrit të Allahut El Wakil, që Allahu tha fattakhidhu Zotin merre Wakil. Don Zotin xhalla wa ala merre Wakil. Çka Wakil? Po flasim për ndryshimin, apo? Dhe po flasim për një kundërshtim arrogant të kurajshve, për një refuzim të rrept, të dhunshëm, të shpalljes, apo flasim për këtë? Mirë, pejgamberi sallallahu alejhi selam në këtë situatë, I duhet, i duhet një mbrojtës që e mbron nga gjitha këto sulme, nga gjitha këto. Allahu xhalla wa ala tha Allahun merre mbrojtës. Le të jetë mbrojtësi yt Allahu xhalla wa ala. E si si me arritë që Allahu të jetë mbrojtësi jem? Adhuroje. Domethonë Adhurimi ndaj Allahut xhalla xhelaluhu, namazi i natës në atë kohë, obligimet, përmendja e shpeshtë e Allahut, lidhja me të, besimi në të, janë ato që garantojnë mbrojtje. Don kur munsh me llogarit? Kjo fattakhidhu wakila merre dhe llogarit se është mbrojtësi yt. Kur mundesh me llogarit se Allahu na mbron? Se Allahu po ai është mbrojtësi. Po kur kom drejt me llogarit se ai është mbrojtësi jem? Llogarit se është mbrojtësi yt kur ti flet mirë, kur ti punon mirë, kur ti punon drejt. Allahu xhelleshanuhu është mbrojtësi yt. Ama nuk mundesh me llogarit se Allahu është mbrojtësi yt e ti bën padrejt. Nuk mund të llogarit se Allahu është mbrojtësi yt e ti shkel kufijtë e tij, e ti bën mëkate, mos llogarit mbrojtjen e tij. Ama ti i dërguari i Allahut, përderisa ti çohesh natën dhe falesh, Allahun e përmend, dhe misioni yt është ndryshimi i popullit tënd, largimi i bestytnive, i dhunës, kthimi i drejtësisë, Garantimi i sigurisë, misioni yt është shumë fisnik se ti po thërret në adhurim, në besim, të atij që është i vetmi që meriton të adhurohet, llogarit mbrojtje të Allahut. Llogarit prej qitash, se Allahu ka me të mbrojtë. Dhe gjithashtu, nga kuptimet e emrit Allahut, El-Vekil është garantues, Që ai që të garanton se ndryshimi ka me ndodhë, ai që garanton se këto mësime ka me triumfu është ai që të ka dërgu. Fat e ke me e pasë këtë garantues. Ngase, kur ka ardhë pejgamberi salallahu selem të vëzhgon, edhe rrethanat, edhe gjendja e popullit, Edhe reagimi i popullit, edhe pozicioni i pejgamberit salallahu selem në shoqni, pozicionimi i elitarëve, njerëzve me ndikim karshi tij, gjitha këto gjitha këto realisht kanë prodhuar zhgënjim. Apo kanë prodhuar zhgënjim. Nuk është pa noj shpresë e madhe në fillim. Po ne kemi pa 13 vjet Mekë një grusht besimtarë. 13 vjet një grusht. Shumica e besimtarëve janë shtu pastaj me mijëra në Medine pastaj. Ama në Mekë një grusht. Edhe ata pastaj të ndarë, do kanë shku në Abisini kur janë shpërngulë, do mshefun, ka qenë situatë e zymtë në aspektin e jashtëm. Kush garanton se ia vlen mu sakrifiku për ditë këtë punë? Kush garanton? Allahu të garanton. A njeri ka herë për shembull në situata të caktuara që e sheh që a ia vlen more vëlla, o t'.. M'u munu po munoj munoj badihava o t'. Muno ti e sheh që sa po munohesh në një rast për shembull të padrejtësisë, në një rast për shembull të një lloj ë ë çfarëdo çështje ti, domethënë zhgënjehesh, në shoqninë tonë për shembull. E thush, a ia vlen njeri m'u munu? A ia vlen? Kush të garanton se ki me pa diçka? A, a don garantues a po ti? Se ia vlen për m'u munu me ndryshu situatën, ia vlen. Allahu thot, Allahu është garantues. Kushdo që munohet për të mirë, ai që mundohet dhe sakrifikohet për me ndryshu gjendjen për të mirë, Allahu i garanton se mundi i tij s'ka me shku huq. Ka mu pagu, a kupton. Ki mu pagu. Ki mu shpërbly. Dhe sa duhet n'këto situata një garantus që t'jep motiv, t'jep stimulim me ecë përpara, a kupton. Veçanërisht në kohën tonë kur fatkeqësisht e shohim një zhgënim kolektiv të madh, edhe në botë ka zhgënim t'njerëzve, po edhe në shoqninë tonë ka zhgënim, E ky zhgënjim pastaj po përkthehet në forma të ndryshme, ku disa po mendojnë se ky zhgënjim realisht shuhet me ikje, me dalje, e forma tjera të manifestimit, apo, na duhet garantusi se dikush garanton se ja vlen me u munu, Allahu garanton. Edhe pejgamberi ka garantu, ja vlen. Dhe kjo garancë ma sa më është realizu, që ka, i ka unë, unë e të garantoj, kjo ka qenë fillim, kjo ka qenë vit në fillim, fillim, kjo garancë ka qenë fillim, tash mas kësaj garance të nderuar vëllezër, përpjekjet e pejgamberit sallallahu sallam, për ndryshim, a kanë shku në, a kanë shku në përputhje me garancën, apo në shpërputhje me garancën, kuptimin e jashtëm, Kuptimin e jashtëm ka shku në shpërputhje me garancën. Allahu të garanton ty se ai ka me e vlerësu mundin tand. Po kur ka dalë në rrugë, në shoqni, kjo garancë nuk po shihet njëherë, a kupton. Po shtohet presioni, po shtohet dhuna, po shtohet kundërshtimi, vazhdimisht ka qenë shtim me shtim me shtim, deri sa është kurorizu, është kurorizu kjo shtypje kjo presion dhe me detyrim me dal pra me dal prej e kanë detyru s'ka pas qare përndryshe do të bëhej masakër në Meke a kupton. Pejgamberi alejhi selam ka dal prej Mekës me nal gjakderdhjen për këtë ka dal jo pse ai ka është friksu jo pse ai s'ka pas mundësi me nejt jo ka pas mundësi po situata aq është tensionu saqë me i maj shokët e tij tash ende Në durim ka qenë gati vështirë apo. Është larguar për me nal gjakderdhjen. Kush kish me fitu në Mekë? Tani është tjetër çështje apo. Ama ka qenë situata para eskalimit që mos bëhet vllavrasje, mos bëhet luftë e brendshme, ka dalë prej Mekës apo. Me gjet një vend më të përshtatshëm ku e zhvillon misionin e tij. Andaj, shiko 13 vjet, sot dhe po duhet me dalë, e Allahu po thotë, ky, Allahu të garanton ty, a kupton. A e ka kontestu ndonjëherë pejgamberi alejhi selam këtë? Kurrë, a kupton. Ngase garanca që Allahu ta jap, është garancë që nuk ndryshon, premtimi i Allahut nuk ndryshon, mirëpo nuk jemi na ata që vendosim data kalendarike, apo kur, apo ne vendosim mënyrën se si manifestohet kjo, kjo garancë. Ama i thotë, Allahu tha, Kur të vijë ndihma e Allahut dhe fitorja e Allahut, apo O ra'ayta an-nasa, ki me i pa njerëzit, i sheh. Hyjnë në fenë e Allahut grupe grupe efuaxha efuaxha. Si kanë hy njerëz në Mekë në fe? Një ka një, një në ditë, një në javë, rrallë aty. Një ka, shihe, thotë Ibn Mesudi, vitin e 4-5, thotë në gishta e kemi njeh, sa kemi qenë, thot. 4-5 vjet, ka një, ka një. Ama, bon, i bindun rri ti, ti kryj punët e tua, ti merri sebepet që t'i ka dhanë Allahu xhel-le ue ala, ti mos u tut, ai garanton suksesin. E pastaj, kur ka ra Mekeja, kur ka ra Medineja, Allahu tha, i sheh njerëz grupe, grupe, grupe, grupe, grupe, grupe, qaq kanë ardh me hy n'islam, sa që në vitin e nontë të hixhretit, kur është bë obligim haxhi, nuk ka mujtë me shku në haxh pejgamberi salallahu alejhi. S'ka mujtë me shku në haxh. Për shkak të delegacioneve të shumta që kanë ardh me pranu Islamin, e ka çu Abu Bekrin n'haxh, kanë shku muslimanët ta kryjnë haxhin se kishte vetëm më marrë apo. Qaq njerëz shumë kanë gjetur këtu, pa ndonjë dallim mes Mekës dhe Medinës apo. Andaj Allahu tha, e kur këta t'i sheh, thuaj fesebbih bihamdi rabbike. Thuaj subhanallahu, çka subhanallahu? Sebbih madhëroje Zotin tënd. Domthon shpalle botnisht se Allahu është i pastër nga çdo e metë. Kur ai thot kam me t'ndihmu, ka me t'ndihmu. Kur unë të garantoj, të garantoj. A shiko thonë, kur i sheh njerëz tu hy n'fe, fesebbih. Thuj subhanallah, çka subhanallah? I pastër është Allah nga çdo e metë. Atë që Allah e thot, qashtu bëhet. Premtimi i tij zbatohet. Andaj fettekhidhhu uekila Merre Allahun xhel-le mbrojtës Merre atë garantues Dhe gjithashtu nga kuptimet e el wakil, të nderuar vëllezër, është se në raport me Allahun është mbrojtësi dhe garantuesi. Në raport me njeriun, në në raport me me me njeriun edhe kjo fjalë që prej saj ka ardh el wakil i ka dhe kuptimet e dobësisë edhe të metave. Prandaj ti si njeri ki të meta, ki mangësi, ki probleme. Merre Allahun udhërrëfyes në plotësimin e të metave tua dhe në tejkalimin e e problemeve dhe sfidave tua. Ky është udhëzimi. Tash mas asaj Allahu kur e përmble e, e përmbyll pra këtë fazën e parë të pregaditjes që flet me marrjen e sebepeve dhe i thotë Kush qëndron mas kësaj, kush garanton në kë të mbështetesh ti? Kush o garantuesi i kësaj? Allahu Gjellot, fasbir. E tash bo sabër, fasbir ala ma jekulun. Ata ka me thonë gjithçka, kan me fol gjithçka, ti bo sabër ato. Shkoni të nërëzë dhe zërë. Ë Allahu xhelle xhelaluhu para se me thon para se marr kërkesat. Domethon Allahun merre mbrojtës, garantues, bo sabër, para kësaj ka ardhë, marrja e sebebeve Falu, përmende, bone këtë, apo? Që jep me kuptu se mbështetja në Allahun xhelle xhelaluhu është faza përmbyllëse e trajtimit edhe marrjes së sebepeve, apo. Prandaj, e thash ma herët, se fjala vekil e ka kuptimin edhe të dobësisë, që nënkupton se ti merr sebepet, bone më mirë këtë, Bëhu i përmbajtur, mos bi n'nivelin e tyne, mos u shaj me ta, mos përdor fjalorin e tyne, fasbir, ti bë sabër. Ky sabër nuk është kërkesë për pasivitet, apo? Jo, për aktivitet. Ti falu, përmende Allahun, mbështetu në Allahun, vazhdo thirrjen, ama karshi provokimeve, ngacmimeve tyne, bëhu i përmbajtur. Fasbir ala ma jekulun, Bë sabër në atë që ata, ata thonë, ata thonë gjithçka, apo. Ata çka të jenë përgojtë thonë, nuk është e lehtë. O i dërguar i Allahut, po të thonë magjistar, po të thonë mashtrues, po të thonë gënjeshtar, gjithçka po të thonë. Ti çka bën? Fasbir ala ma jekulune, vehxhurhum hexhren xhemila. Ti duro në atë çka po thonë, normal se misioni yt, misioni yt ka me provoku fjalë t'tilla, normal është. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'e ka kuptu këtë reagim normal në fillim apo. Njeri kur është i pastër, njeri kur nuk ka sherr, kur nuk ka njeri djallëzi, është I pastër apo nuk e kupton qysh dikush mund për shembull me refuzu të vërtetën për interes. S'e kupton qysh mund dikush me rrejt. S'e kupton, se është i pastër. Po dunja nuk a qështu apo. Për qata kur i ka ardhur shpallja pejgamberit sa Hadixhja radiallahu ta'ala anha, gruja e pejgamberit sa kur e ka marrë me çu te Veraka ibn Neufel Ai kushërini i saj që i ka di disa çështje me shpalljen, me i kallzu çka po ndodh, e ka thonë Uaraka ibn Neufel, kjo është ai që i vinte Musaut, shpallje është kjo, a kupton, po ka qenë plak, e ka thonë të kisha me konë pak më i fort e pak më i ri, që kur të dëbojnë prej këtujt me konë me ty, është shtangë po a kanë me më dëbu, s'e ka paramenu që vjen koha dikur e qet pi Mekës, qysh mu populli jem, familja jem, a, Njerëzit din me u, din me u rebelu, njerëzit din me u djallëzu, din që dregje, që nëse preket interesi i tyne, harrojnë afërsinë, harrojnë raportet, harrojnë mirësinë, a kupton. Andaj mësoje edhe këtë pjesë, mësoje edhe këtë pjesë. Kur Allahu i thotë, fasbir, bo sabër, çka i vjen, e paralajmëron se ka me pas fjalë, ka me pas probleme, ti s'i paramenon çka ata thojnë, andaj mos u habit, Mos u luhat, fasbir, ala ma jekulun, në atë çka ata e thonë, dhe kjo jekulun ka ardh në kohën e tashme, që folja në kohën e tashme, në gjuhën arabe nënkupton veprimin e vazhdueshëm. S'po thotë bo sabër n'atë çka ata çka të kanë thonë, në fillim të kanë thonë dy fjalë e po nalen, jo, jo, jo, ama, fasbir, ala ma jekulun, bo sabër n'atë çka e thonë vazhdimisht, këta pa nalë kanë me thonë, këta hiç s'kanë me u nalë kurrë. Ti nëse nalesh me fjalët e tyne, e me akuzat e tyne, e me shpifjet e tyne, ti s'ki me ecë kurrë, asbir. Vehxhurhum hexhren xhemila, edhe pastaj udhëzimi tjetër, karshi shpifjeve, karshi akuzave, karshi gjithë kësaj është, Allahu Xhelle ue ala thotë, largohu prej tyne hexhren xhemila, largim xhemil, të hijshëm, të dinjitetshëm, të bukur e kështu me radhë. Ë, njeriu, njeriu, në karshi të tjerëve, karshi ngacmimeve, provokimeve, padrejtësive, e kështu me radhë, i ka dy zgjidhje. Dy. Njëra është me u përzi, edhe me bo sabër. Apo? Tjetra është me u largu. Mos u përzi, e Cila është më e lavdërueshme? Me nejt meset e në shoqni, me u përzi me të keqen, me tentu me e ndryshu e në mashtrime, tradhtie, probleme me bo sabër, apo me u largu nga ajo shoqni, nga ai popull, nga ai vend edhe me shiku jetën e vet. Cila është më e mirë, a kupton? Në esencë përzierja është më e mirë. Në esencë përzierja është më e mirë. Me kon pjesë e shoqërisë ku nga mbrena tenton me bo ndryshimin dhe përmirësimin. Kjo është më e mira thonë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai që përzihet me njerëz edhe duron ndaj shqetësimeve që ia shkaktojnë, te Allahu është më i mirë se ai që nuk përzihet me njerëz edhe nuk bën sabër ndaj asaj që ta shqetësojnë. Se s'ka çfarë bën sabër ai mo. Se nuk ka, nuk ka nga smirë. Por nganjëherë, nganjëherë, largimi dhe shmangia janë të domozdoshme. S'ka mundësi tjetër. Kjo shmangie, ky largim, Allahu xhelle shanuhu thotë, le të jetë i bukur. Çka nënkupton i bukur? Hexhren xhemila. Më së pari, është largohu nga largohu nga debati me ta. Në kuptim të nivelit që ata dojnë me e bo debatin. Mos u shty me ta. Për shambull, ata të thonë ty magjistar. Tashti, jo hajde këtu ulu me mu, e ku e më provoni magjistar? Leje këtë punë. He, uehxhurhum. Leji. Apo, braktisi. Mos u merr me ta, apo. Më keni thonë i çmendur, apo? E tash hajt na debat dy sahat që nëse jam i çmendur. Leji ata, mos u merr me ta. Ata vetë të dinë që nuk je i çmendur. Ata e dinë shumë mirë. Kjo hexhren xhemila. Hexhren xhemila është edhe kur largohesh, s'rrin fizikisht me ta, apo? Ruje gjuhën. Se ka pejgamberi sa selam të ndërrojë vëzër. Jo vetëm kur ka qenë prezent me kurejshët e Mekës që e ka rujt gjuhën, s'ka ra n'nivel tyne. Por edhe kur ka nejt jashtë tyne, larg tyne, kurrë s'ka ra n'nivel tyne me folë. Për shambull, njeri kur është me njerëz t'caktum, nuk bjen n'nivel. Po sa të largohet prej tyne, apo, fillon me, me zgjatë gjuhën, apo. flet çka është e çka s'është. Ose për shembull, njeri mund të ketë me dikon një mospajtim të caktuar, edhe largohet prej tij. S'do me pas me ta muhabet. Kur largohet prej tij, kudo që të shkon, flet keq për ta, bart fjalë, përgojon, a thonë po largona prej tij për hir të Zotit, për hir të Zotit, E çfarë për hir Zotit është kjo kur ka të shkon shpif e rren e mashtron, qysh kjo për hir Zotit është? Prandaj, gjithçka asht me bo bukur, sabrin e ka të bukur besimtari, largimin e ka të bukur, pjesëmarrjen e ka të bukur, gjithçka e ka të bukur. Pse e ka të bukur? Për shkak se është në përputhje me udhëzimet e Allahut xhelle ue ala. Besimtari nuk e formon reagimin e tij në përputhje me me situatën. Për shembull, nëse dikush, nëse dikush, nëse situata është për shembull ë ë ë e tillë që dikush po akuzon, e vallahi që ta kom me shku. Nëse ai rren për mua, edhe unë kom me rrejt për ta, për shembull. Një hap. Besimtari e ka e ka referencën e vet, prej ka e merr udhëzimin për reagim, pavarësisht çka është jashtë situata. Pa çfarë tha pejgamberi? Shumë kjo me rëndësi, të nderuar, se shpeshherë ne i formojmë reagimet tona, sjelljet tona, me rrethana dhe me aktualitet, jo me parimet tona. Parimi është parim. Dhe nuk diktohet parimi nga rrethana dhe nga gjendjet e tjerëve. Pejgamberi çka tha? Eddil emaneteke ila man tamanak wala takhun man khanak. Pejgamberi tha çoje n'ven emanetin. Ai që ta ka besu një përgjegjsi, çoje n'ven e mos e tradhto atë që të ka tradhtu. Domethon nëse dikush s'të ka dalë n'fjalë, ti deli n'fjalë. Nëse dikush s'e ka kry qysh duhet, ti kryje qysh duhet. Nëse dikush, ti, ngase ti ki s'di, tuam. Një njeri e kishte ngacmuar shumë Jahja ibn Muadh, shumë keq, a po. Edhe injorant, Ndërsa ky ky ju shmang, kështu bash hexhran, ju shmang, u largu prej tij. E i than disa, pse s'po ja kthen, nja dy fjalë ja kisha thonë, valla që s'e kisha lënë pa ja thonë. E po? Ai tha, Jahja ibn Muadh, ky dijetar çka tha? E pse atëherë kom lypë dije? Veç mos me u bo si ky, po. Unë pse kum lyp dije vetëm? Mos me ra n'qasi niveli se për me ra n'qasi niveli, unë s'kum pas edhe hiç shkollë me kry vetëm. Unë kum kry shkollë mos me u bo qashtu. Prandaj është e çuditshme do njerëz që apo me shkolla të larta bëhen si ata pa shkollë. E pse ke kryer shkollë vëllai? Sjelljen e ka qashtu. Ama momentin kur na kemi shkëputje, po namazi osht obligim, unë e kryj namazin, po. Edhe agjërimin e dhikrin e Allahut po. Ama kur vjen situata, jo valla, unë jam qeshtu i msum me kon. Ku dallimi? Ku dallimi si musliman ti je musliman, ku dallimi vlla? A vrehet dallimi? E po Allahu thotë hexhran xhemila. Ti largohu prej tyne, kur kërkon situata, mos u përzi me ta, në aspektin e shtyrjeve, kacafytje, mos u merr me ta, po. Ama këtë kur te bën, bëne bukur, bëne në mënyrë burrnore. Ama jo, për shembull, me u largu, e pastaj atje mas dere me thonë, ky ashtu i thonë po, a po, ja thuje, ja heshte. Kjo është e mira. Mirëpo, besimtari largohet e pastaj thot, pastaj për shembull, për shembull, gjithçka do me kon e bukur. Edhe kur t'ja fal dikujt, ja fal e mshel, apo ja ka ja, ja fal e tani ja po ta boj hallall elhamdulillah po. Pse e përmend Allah. Pse e përmend? Pastaj për shembull, mënyrat e ndryshme perfide që njeri tenton me e eliminu kundërshtarin atë. Duke u mundu këtë me bo në forma të të hijeshuara, të zbukuruara. Po. Pra, me përgojim, do me eliminu duke ja shpërfaq një të metë. Vallahi s'po du me përgoju. E përgojon. Çfarë kuptimi ka? Pse po bën vepra? Nijeti nuk e ndryshon haramin, a kupton. Përgojimi dihet çka është, a kupton. Dhe nuk lejohet përveç në raste shumë specifike. Kur s'ki mundësi me arrit një, një pra me thonë dikush që të ka bo zullum, ti dush m'u anku dikun, filani m'ka bo zullum, pse po më përgojon, po pse po m'bon zullum, unë qysh me, qysh me e kthy të drejtën tem pa u anku, s'muj, a ne këtu përgojimi, po emnin e ka veq, e ka emnin përgojim, se nuk ka përgojim, Mirëpo në esencë e ndalume, apo. Po ta gjen edhe ma perfide, apo. Kjo s'është xhemila, kjo nuk është largim, kjo nuk është shmangje e bukur, Allahu tha. Vasbir, bukur me pas sabër, edhe shmangu atyne në mënyrë të, të bukur, a kupton. Pastaj, kur ti e bën këta, mirë unë po largohna, po unë po shmangna, po unë s'po merrna me ta, po ata s'po m'dojnë, po ata po flasin, të padrejtë e refuzon të vërtetën, e lufton të vërtetën, e pengon Muhammedin sallallahu alaihi wasallam le ta din se tashmë ka hi në front direkt me Zotin xhele xhelaluhu. Qysh e mposht Allahu dhe ka ja sjell Allahu humbjen, ai e din. Mirëpo tashmë është beteja n'nivel tjetër, a kupton. Ti vazhdo, kur i tha pegon, m'i le mu këta, çka i bjen, hajt tash ti flej te shpia, jo, ti vazhdo, ti thirr, ti puno, ti angazhohu, ti e cëtu, ti, ti merri sebebet, ti merre punën tane kryje ti, m'i le mu këta, për. uli nëme, kush janë këta, që ka Allahu s'i përmend me emën, për. Çka s'kanë thonë për Zotin, çka s'kanë thonë për pejgamberin sa, çka s'kanë folë. Edhe Allahu xhele ve ala nuk i përmendi, nuk i nuk i demaskoj me përmend emrave. Veç një njeri është përmend n'Kur'an me emën. Apo nga koha e pejgamberit kush është ai? Ebu Lehebi. Ata e ka përmend Allahu e emri i tij ka arsye pse u përmend. Emni i, ka arsye pse përmendet. Mirëpo, tjerë që ka përmend Allahu xhelle ve ala. Po çka ka përmend Allahu tebareke ve teala? Jo emnat, ka përmend, ka përmend cilësitë, ka përmend, ka përmend Allahu xhelle ve ala gjendjen e tyne në përë. Ngase kjo ka më rëndësi, Emri nje nuk ka më rëndësi. Ne s'kena problem me emrin e askujt. Ne s'kena problem me gjuhën e askujt. Ne s'kena problem me ngjyrën e askujt, me prejardhjen e askujt s'kena problem. Jo absolutisht. Problemi është me njerëz të cilët kush janë ata? Ulin na'ma. Kush janë ata ulin na'ma? Allahu xhelle ve ala thotë ata që i ka jep Allahu begati e mirësi, e mirësitë e Allahut i kanë kthy në luftim të fesë së Allahut. Këta lemi mua. Për. Në në të cilët, realisht, e mira i ka çu peshë. Kush jau ka mundësu, kurejshit të Mekës me konë faktor, kur kurkush s'ishin konë hiç, Allahu ja u ka dhon Qaben, e njerëzt e dojnë Qaben, e ka shku në Qabe, e jon bo faktor kurejshët. Allahu i ka begatu, ja u ka zhvillu tregtinë, ja u ka zhvillu turizmin, ja u ka zhvillu gjitha ato që ju duhen, ju ka bo faktor me ndikim, Ka tentu Ebrehe me elefant me ju shkatrru, ju ka mbrojt Zoti xhelle ve ala. Krejt po i sheh këto argumente dhe prap, me begatitë e Allahut, Allahun po e luftoni, dherni, lemi mu këta përë. Kjo është thirrje për çdo kand, të nderuar, i cili, realisht, karshi begatimit të Allahut xhelle ve ala, tenton me shpall pavarësinë, unë, kush je ti be? Njerëzve sa ma tepër Allahu ju jep, ma tepër zakonisht, ka përjashtime shumë kjo, alhamdulillah, por zakonisht njerëzit rebelohen. Fillon me kriju përshtypje se unë muj, unë vet i kom bo, unë jom i fort. Begatia, begatia nuk ja shton adhurimin, por begatia fatkeqësisht ja stimulon mëkatimin, ja stimulon rebelimin. E këta që kështu janë, këta janë problem. Ngase kur vjen tash ti te ky dhe i thush, pasuria nuk është e jotja. Duhesh me vetë Allahun qysh me fitu edhe ku me e shpenzu, thotë e jemja asht. Se duhet me hjek dorë nga një pozicion, nga pozicioni i, nga pozicioni i poseduesit me zbrit në pozicion e shfrytëzuesit. E njeri e ka problem me pranu degradimin kuptim pozitivët. Me ul, me ia ul pozitën, s'don apo. A ka njeri që refuzon më qëra? Je kon drejtor i departamentit e kena bo nijet me urdhën, me keqardhje, po me të bo kryetar komune. Jo, më çfarë? A ka kush që thotë? Jo, s'ka dhe dhe dhe. E të rrallë dhe që kështë, ha më në Ku është rezistenca? Ku njeri refuzon? Ku rebelohet? Te gradimi, a te, te ngritja apo te zbritja? Te zbritja, dhe. E këta njerëz e kanë ngrit veten në nivel të posedusit. Unë e boj çka du, unë e kom fitu, unë e zotnoj këtë, unë e kom këtë, unë jam i forti. E ka ardhë, pejgamberi me thonë që, nuk je ti qaj, dhe. Ti merri begatitë, ti shfrytëzoj, ti gëzoj. Ama dikush t'i ka dhonë, dikush të vet për to, dikujt ki me i dhonë llogari për to. E s'don këtë me pranu, apo. Nuk don, ai e refuzon. E Allahu tha, e po meqë, po, po shesin inat deri n'këtë nivel, dherni. Ue mehilhum kalila, jepju afat pak apo. Njeri që ka jetu, sa do vjet me rrnu, apo. Pyte, sa ke rrnu, thot, si me hi këtu me dalë atje. Njëqind vjet me i pas, apo. Apo, dunja është ashtu, apo. Andaj, mehilhum kalila. E ky, ky afatizimi është kërcnim i madh, apo. Që Allahu xhele xhelaluhu, njerit ia rikujton afatizimin. Fakti që po do afat, Po do begati, po do mirësi, ti po sillesh me rebelim, e me mëkatim, e s'po t'i merr, apo, mos mendo se kërcënimi është i kotë, nuk është e mundëshme me zbatu ndaj teje kërcënimin, jo, po Allahu jep afat, dikush përfiton nga afati, e dikush e nënçmon afatin, e përbuz afatin, mirëpo ka me ardhë koha kur ka me e lyp afatin, e s'ka me pas mundsi me marrë afatin, Prandaj Allahu xhele ve ala çka tha në suren? Infitar. Ja ejuhel insanu, ma garreke bi rabbikel kerim. O ti njeri, çka po të mashtron ty, çka po të, çka po të bën kaq të hutuar karshi Zotit tënd, çka? Kjo pytje. E përgjigja ku është? S'ka ardhë tekstualisht përgjigja, po e kuptushme. Afati. A s'e kemi cek? Të ndrozë, për shembull me pas qenë në kohën e pejgamberit salallahu alejhi ve selem. Kush e kundërshton pejgamberin? Po, me i pas pejgamberi nja dy melaqe t'forta, rreth veti këtu. Edhe kush ja kthen fjalën, me e godit melaqet, me e lon përveni. Menjëherë, menjëherë, menjëherë. Kush e kundërshton pejgamberin me ra thatësia menjëherë A kishin njerëzit mos me besu? Jo, apo. Krejt kishin besu, apo. Po ky besim s'është i kërkum kështu, apo. Allahu don besim me bindje, don besim me logjikë, me mendje, me mirënjohje, me ndjeshmëri, i sheh begatitë, i sheh argumentet, qeshtu don besim. Po disa njerëz habiten. Begatimi i disa njerëzve i habit do tjerë. Ata pse Zoti po i çon atyne? Zoti çon kujt don, dikuj i çon si begati, dikuj i çon sprovë, dikuj ia çon Allahu dhe barë këta ia çon. Mirëpo, asnjëherë nuk duhet, e kemi cekë në suret e kaluara. Nuk duhet kurrë të nderuar vëllezër begatinë që e ka dikush të dunjas me e marrë si një si matëse për pozitën që e ka tek Allahu xhelle ve ala. Jo, vëllam. Ka mundësi Allahu ia jap dikuj gjysën e dunjas, ia jap, merre, shfrytëzoje, i pasun, ia jap pozitë, ama tek Allahu është njeri ma i urrejtun. A ndodh kjo? Ndodh. Mirëpo Allahu kujt t'ja jap la ilahe illallah, ja jap udhëzimin, ja jap namazin, e që kjo një si madhë se Allahu po të don, se këtë s'i jap gjithkujna. Prandaj, surja të nderuar vëllezër, në fillim ka udhëzime për pejgamberin sa sëllëm. Ka argumente se Allahu është zoti, ai do të adhurohet. Ka udhëzime për pejgamberin sa si me u sill, si me i trajtu. Pastaj po ka dhe pjesa e kërcënimit. Ngase kështu është balancimi. E kur Allahu xhallahu i kërcënon thotë inna ladejna ankalan wa jahima. Nëse ata nga qekjo afat që ti për po ju jap, nuk përfitojnë. Nuk do dikush përfiton. Ka pas njerëz që kanë përfitu. E kanë luftu pejgamberin sa son në Mekë 13 vjet. E kanë luftu në Medinë tek në fund. E kanë kap trenin e fundit, janë udhëzu alhamdulillah, i ka udhëzu Allahu xhallahu ala. Ka përfitu nga nga nga udhëzimi, nga afatizimi. Ka të tjerë që nuk kanë përfitu nga afatizimi. Prandaj S'është vra atë. Në luftën e Uhudit u bo musliman atë. Deri sa u dek ka bo be kur ka pas lazëm me bo be në herë, shumë që dhe ka bo be. Kur ka thonë po ose jo, po pasha zotin, jo pasha zotin, apo ai s'ka bo kështu be. Po ka thonë, po pasha ato që më ka pështu në Bedër. Jo, pasha ato që më ka pështu në Bedër. Të më kish marrë në Bedër, vaj halli për mua. Për. Po elhamdulillah që s'më ka marrë ato. Sa njeri Allahu s'e ka marrë, se ka pas vend me të pas marrë qaty apëtën. Subhanallah, çka kështë e vapën? S'ka afat mo, s'ka mundësi mo apëtën. Andaj vlerësoje afatizimin, mundësinë e përmirësimit, vlerësoje dhe reago pozitivisht e ndrysho. E mos e nënvlerëso, mos abuzo me, me afatizimin ngase abuzim me afatizim është dënim. E Allahu po thot mehhilhum kalila ti afatizoj jepja afat. Nëse ata nuk dojnë me shfrytëzu afatizimin, abuzojnë me afatizim, tallen me afatizim. E Allahu thot, nëse kjo s'kryn punë me ta, do të kryejmë punë diçka tjetër. Çka është? Inna ladina ankalan we xhehima. Te na ta ni ka ku te na. Kur dalin jashtë vijës së dunjas atje ku shkojnë. Ata munden me hup, s'ka kush u kthy, ani. Rrethi në këtë ondërr që s'ka e ka e reti, jam tënë. Ama Allahu po thot që ki me dhonë llogari. E çka ka te ka Allahu xhele për ta që abuzojnë me afatizime, inna ledejna enkalen we xhehima. Te na ka me gjet, meq nuk dashtën, nuk dashtën me gjet udhëzimin, nuk dashtën me e marr të vërtetën, nuk dashtën me përfitu nga falja, nga mëshira, nuk dashtën. Çka ka te ka Allahu? Inna ledejna ankalan we xhehima. Ankal janë pranga. Janë pranga. Që lidhen komt me to, ankal komt lidhen me to. Allahu na rujt. Don Allahu alem. Janë përmend n'këtë kontekst, ngase çdo situatë ku u përmend lloji dënimit, apo nuk është i rastësishëm. Ka të bëjë me llojin e kundërshtimit apo. Që Allahu me thon për çdo lloj të kundërshtimit kena përgatit lloj special të dënimit apo. E pse kanë me u lidh komt? Ngase në dunja janë sillë shumë, kanë ecë nëpër tokë, e kanë lëvizë me mendjemadhësi, e me arrogansë, e po qato, qato, që qashtu kanë me ju kthy në dënim. Çdo begati e keqpërdorur, dhe çdo begati e pafalënderuar ndaj Allahut xhele we ala, shndërrohet në dënim, në dunja apo në ahiret. Çdo begati që falënderohet Allahu për to dhe shfrytëzohet si duhet, shndërrohet në shpërblim apo. Ditën e gjykimit. Enkalen we xhehima. Edhe një prej arsyeve të lidhjes për komve është pse? Se ata e kanë konsideru se udhëzimi i Allahut është prangosje. Kufizim, Feja ta kufizon mendjen, feja ta kufizon lirinë, feja ta kufizon kënaqësinë, feja ta kufizon argëtimin, e kanë konsideru udhëzimin kufizim. Ja, feja është, a, e kufizon të keqen, të kufizon me bë keq, por kurrë nuk e kufizon të mirën. Meqë e kanë trajtu fenë e Allahut si kufizim, si prangosje, prangosen. Dënimi është në përputhje me veprën. Qysh e ke bo deliktin veprën, qashtu e ki me marr dënimin. Enkalen ue xhahima, edhe xhahim, Allahu na ruajt, zjarr i ndezur fort. Ue taamen dha gussatin ue adhaben elima. Do të kenë ushqim dha gussa. Çka dha gussa? e malet edhe kanë m'u bo sikurse në kodrat kur bon si rërë, si rërë, si zall, apo, bon kështu si pirgje, pirgje, kodra, kodra, vogla, e qashtu ka m'u bo, gjithçka ka m'u bo. Kurgjë vlerë s'ka me pasë. Asnjë send s'ka me kon vend të vet, apo. Kjo është paralajmërim i saktë i Allahut që flet për këtë ndodhje, apo. Na e kemi dërguar te ju o njerëz dëshmitar, pejgamber, sikurse ia dërguam faraonit pejgamberin atë. Shiko prapë Allahu po kthehet në pikën e rikujtimit. Andaj mos e harroni. Ja u kemi çu një dëshmitar. Ja u kemi çu një një lajmëtar. Ja u kemi çu një mësues. Edhe faraoni u tallte me të, me Musën a.s.. Mirëpo ku është faraoni? Ku përfundoi faraoni? Kjo është tërheqje e vërejtjes ndaj kurejshve, se ju ma të fortë se faraoni s'jeni. Nuk jeni! Prandaj, nëse përgjigjeni si faraoni, keni me pas këtë përfundim ato. Si ishte përfundimi i faraonit? I tmerrshëm, i dhimbshëm, apo? Po, përfundoi shumë keq. Edhe të nderuar vëllezër, të përfitohet nga përvojat, nga situatat, është tregues i mençurisë, po nëse me injoru përvojat, ka ndodhë, i ka ndodhë këtij, i ka ndodhë këtij, shiko çka po ndodh, merr mësim, nuk merr mësim, e vuan të njëjtën atë. Prandaj mendjelehtë edhe edhe të humbur ata që realisht lejojnë që me u përsërit historia te ata disa herë. Nuk është një, me ngel historia atë. Merr mësim, dije, shiko për shembull në familjet e caktuara që kanë leju me ndodhë do punë, çka ju ka ndodhë? Shiko këtë filan venin që e ka leju një punë, çka ju ka ndodhë? Merre një mësim, Shikoni si i kanë lidhjet farefisnore, si i kanë raportet, si e kanë këtë, si e kanë këtë, kur i kanë lënë këto, çka ka ndodhë, a njëjtë? Po t'njëjtë. Prandaj, merr mësim, dynjaja është mësim, të nderuar, vallahi, nuk ban me kon kaq i humbun, ky që s'ka marrë mësim, ashtë të dhëtë. Dijetarët na kanë mësuar se nga gjithçka me marrë mësim. Shi bjen marr mësim, era fryn marr mësim, dielli nxen marr mësim. Na edhe kur rrëzohemi diku një lloj marr mësim. Nga gjithçka njeri merr mësim. Shndërroje çdo përvojë në jetë mësim. E që ky mësim të jetë shkallë për udhëzim e afrim tek Allahu tebareke ue teala, jo injorim. Andaj tha, merrni mësim nga e kaluara, merrni mësim nga faraoni, merrni mësim nga Ebreheja, me elefant që ka çka ndodh, merr mësim. Po injorimi i mësimeve është fatkeqësia më e madhe. Edhe në kuptimin e ato që kanë pësuar, po edhe në kuptimin ato që kanë arritur. Merr mësim edhe ti nga e, e kaluara jote. Ku të ka ndihmu Allahu xhelle ue ala? Kur je kon kështu, i mirë, kur je kon kështu, çka të ka ardhë? Po vallahi ardh, e di Allahu, që të mos dok o ardhë, po prapë t'ardhë, apo, po për se e din ti shumë mirë, kur ke ec drejtë, kur ke bo drejtë, pak u vonu, po ka ardhë. Po merr mësim prej kësaj, kësaj rradhe, bon sabër pak, e bonu drejtë, bonu mirë, fito mirë, vjen. Gjithkush e din se kur ka fitu mrapsht, qysh e ka pagu, apo. Kur ka fitu drejtë, qysh e ka pagu, e qysh e ka gëzu. Njerëz kanë përvoja, shërbeju me këto përvoja. Mëso prej tjerëve. E Allahu xhelle ue ala kur e përmend kët, domethën tmerr ditës gjykimit e kët problem. Ju tregon se duni me pas mbrojtje. Ju duni me pas mbrojtje nga zjarri, nga dimi, duni me u mbrojt me diçka se s'mun i del njeri duarhapur, del s'munesh apo. Po vjen një pyetje tani, një pyetje që nuk është pyetje kjo. Po është një lloj pyetje që në vetën e saj përmban një lloj qortimi, pyetje qortuese, pyetje, pyetje, domthonë injoruese. Fa kayfa tattakuna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba? E qysh keni mundësi me u mbrojt ju me mosbesimin e juaj? Çka të mbron mosbesimi? Nga çka të mbron? Mohimi i Allahut xhelle ue ala nga çka nga, nga çka të mbron? Nga kurgjo. As nuk mbron dunja, pi epsheve, pi dilemave. Nuk të mbron, pi çka të mbron? Çka të ofron besimi n'Allah? Çka mosbesimi? Çka të ofron? Çka të ofron mëkati e keqja, çka të ofron? Një përjetim shkurt, këndshëm dikun që ja merr mendja dikujt. Po a është fals, a është formalitet? Kjo është pyetje kejfe tettekun. Qysh keni mundësi me u mbrojt? Me çka keni me u mbrojt? Me çka? In kefertum, nëse mohoni. A dit me çka keni me u mbrojt? Nga mjerimi dhe vujtja a dit kur? Jeumen jexh'alul uildane shiba. A di që nga tmerri i ditës fëmija thinjet dhe zbardhet e lëre ma për dikën tjetër. Me çka ki m'u mbrojt? Çka ki me i dalë përpara? Andaj pejgamberi çka ka thënë? Muhammedi sallallahu alejhi ve selem, es-sijamu xhunne, agjërimi është mbrojtje, po mbrohesh me agjërim, namazi është mbrojtje, përmendja është mbrojtje, largimi nga të këqijat e ndaluara është mbrojtje, duhesh m'u mbrojt, Me çka ki m'u mbrojt? Me çka ki m'u mbrojt? Me mosbesim? Me mëkatim? Me, me, me ndjekje? Ndjekje, domethënë, epsharake? Edhe, edhe, edhe me pangopsie, me lakmi? Me çka? Me çka mbrohesh? Pra do do ndrozë, feja ka këto me na mësu, m'u mbrojt edhe në dunja. Wallahi me me fenë e Zotit mbrohemi nga dilemat. Sa dilema ka, sa filozofi, sa gjëra të paqarta. Ti që beson mbron nga gjitha këto rahat je. Sa shqetësime ti ka njerëz për gjithçka më. Ti rahat je. Ti ka rahatu besimin në Allahun apo? Ti ka rahatu besimin në Ahiret. Ti ka rahatu rahat je ti. A di sa e bota sa para ato sot ato. Mos e kqyrni këtë aspektin e, e, e shkëlqimit të jashtëm, mos e kqyrni, hyni mrena, bisedoni, kqyrni parahatinë, çka mas asaj, çka me ndodhë, ku po shkojmë, çka po bëhet, çka një pandemi shkakton depresion kolektiv. Ka përgjigje për gjithçka, na jemi rahat, së paku duhet me kon rahat, besimi fal rahati, qetësi, ama çka të mbron mosbesimi, nga çka të mbron, Prandaj të nderuar, duhet me kuptu se dunjaja ka rreziqe, mbrojtja është me besim. Ahireti i ka tmerr dhe dënimet e veta, me çka mbrojtja? Me udhëzim të Allahut xhel-le xhelaluhu. A e kupton, çdo adhurim që e banë, ti realisht garanton mbrojtje. Largimi nga çdo haram është mbrojtje. Nëse kështu e kuptojmë këtë, ma seriozi i qasemi udhëzimeve, ma ndryshe i bëjmë gjënat. E pa përshembull njerëzit nëse din se ki me shku me një ven të caktuar që i ekspozohesh rrezikut të caktuar për. Edhe rrugës thuhet, merre këto dorëza, merre këtë kapelë, merre këtë, merre këtë, se thuhet merre se ku po shkon atje, bajagi ka përshembull rrezatim të madh, ka rrezik të madh, virusi është me të madhe i përhapun, përshembull. A i konteston me i marrë mjetet? Jo, me knaqësi i merr. Pse? Pse po shkon në një vend ku ka rrezik, do m'u mbrojtë. Mbrojtje. E po njerëz kur kjo pandemia u mbrojshim apo? A duhet m'u mbrojt, po kara u pat bota në një farë lloj, një farë lloj fobie, larg pi biesh kë biesh e komunikuam. Po. Pse pse m'u mbrojt, kur ka do rrezik. Po mi e kur del për të dynjas me çka ki m'u mbrojt, në varr me çka ki m'u mbrojt. Çka i thush? Shiko Allahu kejfe tettekun, qysh po e merr mendja m'u mbrojt, in kefertum me kufër, për po qysh mbrohet njeri me mosbesim, Allah. Me një ditë që nuk është e lehtë, atë ditë thinjet fëmija, për. a dhe Allahu xhelle ve ala thotë, es-semau munfatirun bih, atë ditë qielli ka m'u ça, edhe që kemë rëndësi, kane wa'duhu mef'ula. Premtimi i Allahut ka m'u zbatu. Allahu po i premton se bëmirësit kanë me u shpërbly. Ata që kanë sjell mbrojtje kanë m'u mbrojt. E ata që kanë ardhur të pambrojtur, qashtu kanë me shku apet? Kana wa'du maf'ula. Inna hadhihi tadhkira faman sha'a ittakhadha ila rabbih sabila. Kjo është përfundimi Që për sonte po e mbyllim, Allahu thotë, Inna hadhihi tadhkira, krejt kjo çka po ju thojemi është rikujtim. Mane men mirë, që kjo tadhkira. Maje men mirë. Femen sha ittakhadha ila rabbihi sabila, e kush don, rrugën e ka çel, me ndjek udhëzimin e Allahu xhalla ula. Po ai që nuk don, çel e ka. Allahu ka dhënë mundësi për të dyjat, po njeri i meçëm, mas këtij prezantimi, mas kësaj oferte, mas këtij argumentimi, din rrugën qe merr me zgjedhur. Prandaj mençuria është në udhëzim. Mençuria është me pas frikë Zotin xhalla ve ala. Mençuria m'u lirun nga dënimi i tij. Kjo mençuri jap tën. Amma Allah Allah Allah apo. Faman sha, kush don? Kush don? Daç. Hapën e ki. Amma edhe kjo kjo kjo mundësia e hapur apo don as don edhe kjo e ka një afat. Deri dikur, masi s'ka apo don as po don. S'ka më. Merr fund. Prandaj ta shfrytëzojmë afatizimet. T'i shfrytëzojmë begatitë e Allahut xhelle xhelaluhu në favor të përmirësimit, e ndryshimit, të stimulohemi me këto garanca hyjnore e të vazhdojmë tutje në përpjekjet tona për ta bërë mirë situatën, gjendjen, çdo aspekt, përkundër shumë rrethanave zhgënjyese, ngase Allahu garanton se kush mundohet mundi i tij nuk hup, kush përpjeket nuk shkon huq mundi i tij, kush don me hallall me fitu, Allahu xhelle ve ala ka me nxjerr faqebardhë, Ki frikë Allahun xhalla xhelaluhu, e jo që kjo frikë të shpërndahet pastaj në gjëra dunjaje se nuk din pastaj ku e ka kokën e tepër. Inna hadhihi tadhkira. Kjo është Allahu thot me të vërtetë një këshillë e madhe. Kjo është një rikujtim i madh. Ky është mësim i madh. Kush don rrugën e ka çelë. Të hapur e keni deri më një afat caktuar. Çdokush e ka mundsinë. Edhe kundërshtari e ka mundësinë të kthehet, por edhe ithtari e besimtari e ka mundësinë që të përmirësohet e ndryshohet. Mundësia është e hapur për të gjithë. Çdokush të shikon pozicionin e tij dhe nevojën që ka për të ndryshuar, e të vazhdon tutje me këto udhëzime që Allahu i ka prurë në suren Al-Muzammil. Edhe ka mbet ajeti i fundit një ajet, po është i fundit i gjatë për takimin e ardhshëm inshallah që me të e përmbyllim suren Al-Muzammil. Për sonte kjo ishte ajo që patëm dëshirë me trajtu, Zoti ju shpërbleftë.